Se Sé que o quiere, se te nota que te gustan los turros, la que la banque. La noche nos llama y nosotros acá le remandamos. Ya sabemos que a vos te caben los a tomarlo. Eso lo dan de todo y no te ganaron. Pero que sean como yo, ni a palo. Y si nos pegamos contra la pared, pa' comerte, te doy por la espalda dale morocha, subiste a mi moto, no amo el baile quemando esos cocos. Vos sabés que yo no me equivoco, tú chocha y yo soy el piloto. Y si tu gato te deja solita, no vamos. Shh, escondidita, si cariona no me baja el mambo, mejor bajate la tanguita. Y tranquila que te bellaqueo, borramos decirte yo no chanteo. Sé que vos quieres, se te nota que te gustan los turros, piola que la banque. La noche nos llama y nosotros acá le remandamos. Ya sabemos que a vos te caen los tomarlos. malos. Eso lo dan de todo y no te ganaron. Pero que sean como yo, ni a palo. Y si nos pegamos contra la pared, te pa' comerte. Te doy por la espaldita también yo soy tu cliente. Y con la lo para te doy castigo. Vos querés volar, desayuno consigo. Eso está que chorrea, yo soy testigo. Me gusta tu cara y debajo tu ombligo. yo estoy listo pa' comértelo. ¿Pa qué? Ey, pa' comértelo. Entre las dos siliconas voy a ponértelo. Ey, mmm, vas a comértelo. Pa, comértelo. Díelo, suena. Di el party, baby nosotros somos los que hacemos el party.